n-auzi? A furisit copil. Nils, n-auzi? E uită la el, eu stric și nu-i nici că-i pasă. Nils, lasă niște din pace ca să le nebunești. Nils, nu auzi? M-ai strigat, mamă! Dacă te-am strigat, mi-am rupt gâtul să până la tine. Vino coa. Ai zis ceva, mamă? Am zis eu multe. Ascultă, Nils. Eu cu taică tu plecăm la târg. O să lipsim toată ziua. Toată gospodăria rămâne în mâna ta. Auzi? Cu tine vorbesc. Aud, da, da, aud, mama, aud. Of, oh, Dumnezeu știe cât mă pot încrede eu în tine. Hai, hai tu! Ei, nevastă, ești gata? Gata, gata, ia ca viu! Așa. Gata? Ai urcat? Da, da, da, hai. Asta, hai. Vii! Cu bine vinzi! Vinzi, hai, vinzi, să vii de seara, pasă de Da, da, da, cu bine, cu bine, mamă, cu bine, tată. Băi da, băi da! Ha, ha, ha, ha, ha coace, caragios, ești curcane. O, păi, să nu pleznești de umflat. Își, <laughs> își, gâștilor, își. Când te trage de coadă acum gâscane Martin, vezi tu să se ială. Ah! Gâște să-i ce? Proștie! făcut-o. S-a spart. Ține și mama zău toate ulcerele în casă. Să le dau un picior sub vla să nu le vadă. Ha? Chei? Uite-te un mănânc de chei. Era un vas pe semne. Dar de unde ar fi? De ce le ascundea? Oh, ce prost sunt! De la cufăr! Sigur, de la cufărul ei! Păi să le încercăm! Așa, așa. Ah, clar să fie, nu merge. Ia să vedem mai. Mm, nici asta. Ba! Ura! S-a deschis! S-a deschis! Bună ziua! Dar ci, cine, cine ești? După cum vezi, un pitic. Un, un pitic? De ce nu? Da, dar tu ești mic, mamă da, chiar mic de tot. Păi dacă sunt pitic, ce să fac? Ia ești din cufăr, mai pitcocea. Ce? Ce? Nils? Nils, astâmpără-te! Ți-e frică? Dă-mpați, mi Nils! Nils, dă-mpați! mi Stai, stai, stai, stai, nu puti! Ah, uite plasa de fluturi! Ah, Așa! Te-am ah, prins! Ah, Al meu ești, numai de captul! am să-ți dau? Ce bine, ce bine! Ia zi-mă, stârpitură, dacă-ți dau drumul, da, îmi dai... O, o, o lingură de argint și... Hei, și, și, și, și... Și, și un ban de aur cât ceasul tatălui tău. Îmi dai și o pognitoare? Eh, eh, dau. Hai, hai, ieși. Of. Hai! Să-ți dau eu Păi tu poți și mai mult, mă, mă, Nichifer, ce mă? Ia pașul înapoi în plasă, a a înțeles? Așa ți-e vorba. Păi atunci, na, ține! A! Ce? Palme ai? Mă, mă, mă, măcar ai ghiosule, mă! Așa? Stai că s-arăt eu. tchau Gaga, da, da, ne mai sperii, gaga, gaga, gaga, Parcă l-aș fi învățat eu de te-a făcut așa mic. Așa? Martin, sacule. ia să te arăt eu. Uite! Dă-te jos din spinarea mea. Uite că nu vreau. Ce crezi că dacă sunt mic, am te jumulești? <laughs> să mă jumulești? Poate să mă gâdil vrei să spui. Ce? Te simt așa, ca pe un purice. Gâștele sălbatice. Gâștele sălbatice. Ce frumoase sunt. Bine, bine, bine, bine, bine, bine vreau să Cum e vremea la voi? Bună, bună! voi unde mergeți? Peste toată Suedia, până în Laponia, înghețată. Mai bine ați rămâne la noi. Aici e cald. Aveți culcuș bun și mâncare. Sărmane, gâște domestice, cum o să rămânem la voi în o grada voastră strâmtă? Voi nu cunoașteți ce drumul ăsta noroia? de copii și bolta murdară. Da, da, Voi ce cunoașteți? Foamea și oboseala. Hoinăriți ca niște cerșetoare de aici colo, fără rost. Dar știți voi ce înseamnă să-ți cauți hrana? Să te luți pentru ea? Să-mi cunți pentru un prieten, să-l scapi, să călătorești apoi. Știți voi ce înseamnă asta? Să vezi altceva, și altceva, și alte lume, și alte locuri. Ga, ga, vedeți voi toate astea? Ga, Am de le vedem. Cum crezi? Cum se înalță? Luați-mă și pe mine. Vreau să merg cu voi. Tu? Tu nici nu poți zbura! Aripile tale nu servezi la nimic! gaga, gaga! Care mare fiind are dreptate, tu nu poți zbura! Eu, eu, aha, v-am să pot fi! Oprește-te, Martin! Hai să cari! Uite, nu te poți ține! Dă-te, dă-te jos din spinarea mea. Nu, nu vreau, nu vreau, nu mai vreau. Oprește-te, îți poruncesc. Nu, nu, mai decât. Eu, eu tot am să zbor. Martin, Martin, ai să mor! Uite, cai! Oh, cade! Nu, nu, nu, Dărinică! Uite, zboară mai bine! Uci încă pățânat! Ei, acum după ce ne-am ospătat, Putem pleca. Văd că Martin ăsta, cum îi ziceți, a început să mai rupă ceva. Merge, Martin! Nu poți pula cu noi! Haide, Martin! Martin! dragă vecină, că sălbatică. Mă cheamă Nilgea Gâțcane Martin. Nilgea? Ce, ce e bucata aia de stofă cadrilată? Poboare și pășune, Martin. Și, și pătratele alea cenușii? Sunt ferme. Ce bine e să zbori, ce frumos se vede. Casele sunt așa mici. Ah, Nils, mai trăiești? Uitasem de tine. Vezi, vezi să nu cazi. Cât ești de mic, nu te vede nimeni când te-ai rostogoli. Oh, așa -i. Chiar uitasem că sunt pitic. Martin, ține-mă bine. Gura, gura, băiete. gă, gă, gă, gă, gă. prietenii mei, dacă ar putea să mă vadă cum zbor... Aca! Aici nu-i Svedala! Ba da, și mergem spre mănăstirea Böringen. Cine e Aca, Martin? Da, cea, cea care a vorbit acum. Merge în fruntea triunghiului de gâște. E conducătoarea și cea mai bătrână dintre ele. servono le lacrime di Mobisphere. Coborina! chiar aici o să dormim? Pe fâșia asta îngustă de nisip și peste tot e lac. Mai bine acasă. Ia, ia, ia, tacă-ți... Mi-e foame. uite, ți-am adus ceva de mâncare. Drept mulțumire că m-ai împins în apă. Un peștișor! Îmi <laughs> închipui că o să-ți placă mai mult decât uh, lintiță și trifoi de apă, Martin, dragul meu, și eu doar m-am purtat atât de rău cu tine acolo, acasă. Știi, n-aș fi crezut niciodată că pot mânca pește crud. Mi-e teamă că sunt un adevărat pitic. Și, și mai știi ceva? Până acum nici nu mi-am dat seama, dar înțeleg tot, tot ce se vorbește în jurul meu. Pe toate viețuitoarele. De ce, ce cu tine? De ce taci? Mă gândesc, Nils. Am dat peste un cârd de gâște mândre care disprețuiesc le Am băgat de seamă. Da ce ai tu cu ele? Nici nu sunt frumoase. Cenușii și codungi. Pe când tu ești alb, alb da, dar sunt mai puternice. Ele n-au obosit. Ba, nu e adevărat. Tu ești mai puternic. Ești mult mai voinic și, și mai mare decât ele. Da, da, da. Și poate de aceea mergi așa de frumos, da. legănat, așa. Ele parcă le-ar gorni cineva după urmă. A, leargă tot timpul. Și, și știi ceva? Au picioarele crăpate. Nici, nici nu se uită unde calcă. Da, da, da. Asta e. M-am hotărât nu așa? Ne întoarcem. Ce? Să ne întoarcem? Păi, da, nici pomeneal. Tocmai asta nu vreau. Merg și eu până în Laponia, așa. În Laponia? Martin, dar n-ai să poți. Acolo și mai fric aici. Ah, n-am să pot. Păi tocmai asta vreau să le arăt. Că pot, că sunt în stare și eu. Da, da, da, eu, eu, un gâscan domestic. Dar tu nu ești obișnuit cu, cu toate astea. Ah, am să mă obișnuiesc, am să pot. Dacă, dacă și tu ai vrea să mă ajuți Eu? Da Tu, spune Nils, n-ai vrea să fim prieteni? Martin, eu vreau să te ajut, dar hai mai bine acasă, ne așteaptă mama oh, O să ne întoarcem și acasă, dar mai întâi, mai întâi vreau... Hei, hei, Găscane, Ala, cum te cheamă? Martin! Ei, ia mă, ce obraznică, să te chine așa o, o, o gâscă sălbatică? Cu tine vorbesc, gâsca înalt. Ce, ce, ce fi, frate Nils? Frate, că n-auzi. Da, da, asta nu se poate. Da. Hei, n-auzi cu tine vorbesc. Vrem să știm cine sunteți. Apoi acum. Da, da, sigur, sigur. Pe mine ăsta mă cheamă Martin. Sunt, sunt născut în Scanner primăvara trecută. Toamna am fost vândut lui Helger Nistor din, din Wemmenhög, la care am stat până acum. Da, da. Și făptura aia, făptura aia ciudată de pe tine, cine e? E, e tovarășul meu de drum. E, e pitic. Da, da, da. da? Este din familia piticilor? Nu, nu, nu, nu. Uh, uh, dar eu nici nu vă cunosc pe voi. Uh, nu știu cum vă cheamă. Da, da. Eu sunt Aca de Cornecais. Dar răspunde, răspunde la ce te-am întrebat. Martin. Răspunde tu, nu te sfini, să ai, ai curaj. Eu? Eu sunt Nils Högerson. Sunt fiul unui țăran. Până azi dimineața am fost om. Dar azi... Da, da, da, da, da, liniște! Da, da, da, da, asta e. Da, da, bănuiam. Da, gata. Păi, băiete, între noi cred că știi că n-ai ce căuta. Trebuie să pleci. Da, nu putem lăsa singur aici. Cine o să ne apere împotriva vulpilor și suicilor? No, nu, nu, nu, nu, nu-l las. Plec și eu cu el. Cum vrei. Aici n-are ce căuta. Mâine în zor îl și duce înapoi. Deja că trebuie să te întorci acasă. E, să nu mai vorbim de asta. Hai, hai, culcă-te. E, ce să faci? Începusem să cred că o să mergem împreună în Laponia. Ar fi fost frumos. Hai, hai, vâră-te între penele mele. O să-ți fie mai cald. Nu vezi că tremuri? Armin, dor? Ce Nici eu nu vreau să mă întorc acasă. Când mă vedea mama așa de mic, mm, mai bine nu mă întorc. E, acum... Ai auzit? Ai auzit? Ce s aud? Nu, ah, nu-i nimic. Isso aqui, claro. cu pământului n-ai să-mi scați. <laughs> ce gură cască! Prinde-mă dacă pot! De curajos ce ești, te-ai și scuit în copac, ai? Ai să vezi tu acum dacă mai râzi. Da, da, da, da, da, da, da. Ai scăpat în Ninja, bravo! Da. Uite, la ticiul nostru a sărit din copac drept la coada vultului. Deci, i-am dat o lecție bună. Plecăm, Martin. Lasă, nu mai fi necăjit. Acasă o să fie mai bine. Plângi? Plângi, Nils? Când o să mă vadă mama așa? Martin, Martin, nu vreau să plec acasă. Nu vreau să mă vadă. Hei, Martin! Nils! vreau să vă vorbesc. Ga, ga, ga, ga, Martin, știi, ți-am pregătit o surpriză. Surpriză? Ascultați-mă. Nils, nu mai e nevoie să te duci cu Martin acasă. Adevărat? Am vorbit asta noapte cu prietenul meu, Corbu Batar. Mi-a promis. Ga, ga, ga, ga, ga, ga. Te duce el. Eh, sunteți mulțumiți? Cum? Dar, dar nu se poate asta. Dar ce recompensă ai așteptat, Nils? Nu asta vroiai? Știu că-ți părea rău numai de Martin. Nu, eu nu vreau, nu vreau să mă mai întorc acasă. Vreau să merg cu voi în Laponia. Vaca, vaca, da, da, da. te rog, te rog, lasă-l să vie cu noi. Ninja, spune și tu. Da, aca, da da, da. da. Mama, ca, da, da, da, te rog. Uite-te, uite-te. Lasă, lasă, lasă-l acolo. Liniște. Bine, Martin, fie și așa. Și acum, ga, ga, ga, ga, ga, ga, aliniera pentru zbor. Ga, da, ga, da, ga, da, ga, ga, ga, mergem spre Greenhouse. Ga, ga, ga, ga, ga. plecăm mai suc frumos. Oh, dragă Martin, mi-a fost atât de frică. Bine că a încetat furtuna. Fiți atente, sunt animale mari de aici. Nu, nu, da, mama sunt doar niște oi. Da, da, da, să mergem la ele. Bine v-am găsit în această pustietate, estimate oameni. Da, da, da, da, da, da, Tu, da, De ce nu răspund mama Poate sunteți nemulțumite că ne vedeți venind uh, în casa voastră. Sunt berbecul, conducătorul acestor oi. Fiți bineveniți în casa noastră, tristă. Tristă? Dar ce s-a întâmplat? Care vă e supărarea? Nenorocirea, poate vrei să spui, fica mea. Sunt o oaie bătrână la da, zile grele ca acestea n-am apucat. Oh, Dar da. ce? Da, da, da, păi, da. Au de cu iarnă niște vulpi care ne pradă mie. El s-a mai strecurat un vulpoi și ăsta e cel mai rău. Un vulpoi? Nene, berbecule, și cum arată? Un păi roșcat închis, aproape albastru. N-are cumva un smoc alb sub bărbie? Nu știu, se poate. Dar tot nu înțeleg cum vulpile îndrăsnesc să se dea la dobitoace ca voi. Ziua nu, ne putem apăra. Da. Noaptea se strâmbă. Ah, da, da, da, da, Credeți că vor veni și noaptea asta? Da. Vor veni. Nu pierd ele timpul degeaba. Noi chiar așa o să rămânem aici o noapte. Da, da, da, da. da. Suntem prea istovite după furtună. Nu ne putem continua drumul.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 Nu văd nimic. Eu nu văd prin întuneric. Ai lucit. Lasă că spun eu. Hai, vină cu mine. Vină cu mine. Smir, s-au deșteptat. Să fucim. Tați vulpe proastă și intră dată în peșteră. asemenea primire? Bravo, băiete! Am făcut treabă bună amândoi. Ce? Ce, ce, ce, ce s-a întâmplat? ce, să ne trăiești, maică! Să ne trăiești! Mult bine ne-ai făcut! O să ne-o plătească el, Nils. Mă voi răzbuna, n-ai grijă. Vei plăti crunt îndrăzneala ta stârpitor. Bună vremea, Ah, bună cale, smir, a, a. Dar ce vreți cu găleata aceea de tot o pe toate părțile? Vrem să vedem ce e înăuntru, dar degeaba. Ia să văd și eu. După cum aud când o rostogolesc, ar fi bani. Bani de argint. Bani, bani de argint. Bani de argint. Ce vă trebuie, bo? Auzi întrebare. Cum ce le trebuie? A, am. De când de lumea se știe că nouă ciorilor ne plac lucrurile de argint, să strălucească și să zornă Atunci ce mai așteptați? Luați! E, ușor de spus, dar cum, cum? Am încercat, nu putem. E capacul înfipt prea tare, l-am ciocănit, dar degeaba. Uite, uite nici frumle drumle, a, care a. e cel mai bătrân cioroi, n-a reușit. Dacă ai tu vreo idee... Poate că am și eu una. Serios? A, a, acum spune-ne, Hezima iute! Eu cred că numai un om poate să vă deschidă. strașnică soluție ne-ai mai dat. Un om? Mulțumim de sfat. Așa, bădie, știam și noi. Auzi, un om, a, a, de unde să luăm? dacă nu vreți, eu poate că și știam omul. Că vă spune odată, dar uh, mai întâi am o condiție. O, o condiție? O condiție? A, a, a. O condiție. Ce vă miră? Ascultați, primiți sau nu primiți? Să, să, să auzim condiția. Să auzim, să auzim. Că n-aveți încredere. Ei, avem, avem, da, zi odată. Spune. Nu, așa, întâi jurați că o să o respectați. Ce? Condiția. Întâi jurați și pe urmă vă spun. Jurăm! Jurăm! A, după ce vă face treaba, a, omul e al meu. S-a făcut? S-a făcut! S-a făcut, a Uite ce să faceți. Lângă țarinele din Gotham, ah. aproape de aici, este un cârt de gâște sălbatice. Am rătăcit ca mult din cauza furtunii acelia. Rămânem aici în seara asta, Aca? Aici. Și mâine sperăm să putem să ne îndreptăm spre Gleaming House. Da, da, da. Aca, putem să pornim după hrană? Nu prea se vede nimic pe aici, Aca. Hai. Tu, Nils, nu te îndepărta prea mult. Martin o să-ți aducă și ție ceva. Da, da, da, da, da, da. Ah, ah, ah. Haideți la el Piciul a rămas singur Crezi că au plecat toate gâștele? Nu vezi, mână Bună, Nils! Bună, bună, Nils! Bună, ciorilor, bună! E, a, a, dar cum de-au plecat numai ele? Să te lase așa, singurel, a, a. Vrei să te plimbi puțin cu noi? Mulțumesc, ciorilor, sunteți foarte drăguțe, dar rămân mai bine. Aca nu întârzi niciodată prea mult. Adevărat, ce să mai pierdem și noi timpul? A, a, își fac cărcioară, mijolie! Nu vreau să merg, stați! Ia-l de culerul cămășii, sus cu el! A, a, a. ajuns. Ah, ah, lăsați-l jos. Ah, unde mă aflu? Asta nu te privește. Ce vreți de la mine atunci? Ai să afli îndată. Vezi găleata asta? Da. s o deschizi. Da, nu mm, mm, pot, nici n-ajung. Deschide! are vijelie zbor până la vulpoiul Smir și spune-i să vină să-și ia prizonierul. Stai, stai, stai, spune-i să nu-l tulbure înainte să ne deschide nouă găleata. Ai zburat? Dacă mă tot împunge, n-am să pot niciodată. lăsați așa, așa, așa, băiatule! Prindește pe încă o dată! Ai, ai, ai! bravo! Ura! Eh, gata? Bună, Nil! Smir? Smir aici? Nu prea pari încântat, dragul meu. Vinișor, vinișor, nu fugi. E zadar. Te ostenești prea mult, te-am speriat. Mă jucam, dragul meu, mă jucam cu tine. Cum spuneam, un lucru bun, înainte de a-l mânca, îl privești, îl miroși, așa, și pe urmă... Ești aici, ești aici, Cum să mulțumesc vreodată, mama? Da. Da, da, da, da, da erai pe jumătate leșinat Credeam că sunt în burta vulpii și că te visez aga, aga, aga. A fost atât de mirat vulpoiul când am năvălit peste el Că te-am scăpat de sub claba lui într-un minut Atât cât să te putem încăta și să zburăm repede A rămas, a rămas cu gura căscată vulpoiul bătrân Ce l-am păcălit da, da, da, da, da, <laughs> Cum te simți, Nis? N-am nimic nu mai spaima. Acum mi-a trecut. Știi, când ne-am întors în locul în care te lăsasem și nu te-am găsit... Eh, rog, Noroc, noroc de păsările din pădure care mi-au vorbit de tine. Ne-am închipuit că ești tu ăla furat de cior, prizonier. <laughs> Acum îmi vine să râd când mă gândesc la furia lui Smir. Eh, de ajuns cu vorbe. Am întârziat destul. Să ne grăbim spre Gleaming House. Nu o să mai putem ajunge la timp.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 Ai mare noroc să vezi dansul cel mare al cocorilor E atât de frumos? Nici în vis n-ai văzut ceva mai frumos Și asistă toate animalele și păsările Toate cântă, dansează E sărbătoarea noastră a tuturor, de fapt da, Dar da, nu știu ce să facem cu Nils da. Aca Da, da, da, da, da, am auzit Am să mă mai gândesc și să vedem ce e de făcut Dar de ce? Nils nu poate să meargă cu noi? Nici o făptură omenească n-a asistat vreodată la o astfel de serbare. Nu putem lua, asta e sigur. A, atunci, atunci nu merg nici eu. O să rămân aici, în castelul ăsta de la Cleaning House. Martin, Martin, Martin, de Ia, ia să împărăte și nu fă atâta gălăgie. Să nu te mai prind că faci zonă zbâtică. De ce? Stai locului. Salutare, Aca! Uite-ți pe domnul Ernenrich. Salutare, Cacarin. Martin, Barza asta e domnul Ermenrich? După cum vezi, nu mai întreba prostii. Sper, domnule Ermenrich, că n-ai găsit cuibul dumitale în stare proastă. De arătat, arăți chiar foarte, foarte bine. Gata, să-ți spun gata, drept, sunt foarte necăjit. Acest castel aparține de mulți, mulți ani dragilor mei vecini șoareci negri. Da? Și? Și noaptea aceasta, Cleaning House o să cadă în puterea invadatorilor șoareci suri, cei mai înverșunați dușmanei prietenilor mei. Acum înțelegi de ce sunt trist. Și de ce e noaptea asta, domnule Ernenrich? Pentru că toți șoarecii negri au plecat ieri seară la Culaberg. Convinși că o să fie acolo și șoareci suri. Dar cum vedeți, aceștia au rămas acasă. Acum se adună să pătrundă noaptea asta în castel. Și când te gândești, cine poate să l oprească? Cei câțiva șoareci negri îs prea bătrâni, de-abia se târe, dar uite. Și cel puțin ai trimis o solie la șoarecii negri să-i anunți? O, oh, la ce bun! Nu ar avea vreme să ajungă destul de repede Ah, dar trebuie să existe o soluție Ia stai. Da Da, da, da, da, da Nils Da, da, Nils Da Hai, suie-te în spinarea mea Da, o, oh, a, așa Tu ai, ai ochii buni și vei sta cu mine de veche Îți voi spune îndată ce ai de făcut X de vazijor Da, mamacă, da, mamacă Du da. ghiștile toate la Vorupsco da, Stați da. acolo până venim și noi Bine, mamacă Domnule Ermendiș, cheamă pe ciufii ăia adormiți de pe acoperișul castelului. Trebuie să le vorbesc. Nu no, ce vrei, pisică? Nu ne mai răsări și tu. Mai tași din gură pisica proastă. Nu te mai văicări atâta. Nu, no, ce-am ajuns, miau. Taci odată cu miorlăiturile astea. Ga, ga, ga, ga, ga. Uite, Ciuf, Îți stau la dispoziție, am vorbit eu cu ei. Da? Tată Ciuf, Du-te la șoarecii negri și anunței. Auzi? Da. Iar tu, mamă Ciuf, te vei duce la bufnița Flamea. Știi unde locuiește? În clopotnița catedralii din Lund. Cunoști? Da. Da? da. Și spune-i ca imediat să se ducă. E ceasul catedralei din Lund? Da. E miezul nopții. Stai la pândă, Nils. Ai grijă de șoareci. Sss! Mai încet. Te-ai întors, mamă Ciuf? mea bufnița a spus șapte cum ai spus tu. Uite, îți trimite asta. Bine, bine, bine. Mamaca! Mamaca! Și aici am intrat cu toți în gastel. Bagă de seamă, Nils. Nu mai vezi niciun lup pe afară? Nu, nu, nu, nu niciunul. Dar, dar de ce tremuri? Ți-e frig? A, nu, nu, da, dar știi, eu cu șoareci negri... Știu, știu, a... știu, te-ai purtat întotdeauna prost. Da. Ai acum ocazia să te răscumperi. Ia fluierul ăsta și fă ce te-am învățat. Da, am plecat, mama, aca. Ai să vezi? Nu vine niciunul, mama, aca. Fluieră mai departe. O să vină. Păi, Fluieră. Ah, ah, fluieră Nils. Da. Du-i cât mai departe, neacă e în lac, fluieră, fluieră. Toți șoanii suri au ieșit din castel și urmează pe picticul acela care le fluieră. Trebuie să fie ajuns tare departe acum. Spune, Maca, de unde are bufnița flamea un asemenea fluier? L-a găsit într-o firidă din turnul catedralii din Lund. Din ce e făcut? Nu te uita la el? dintr-un corn animal, dar așa de mic că niciun dobitoc din zilele noastre nu are un asemenea corn. Ah. Se spune că acest fluier servea odinoară pentru a pune stăpânire pe șoarici. S-a luminat de ziua, Aca. Mama, Aca? Da? Mama, Aca? E, ce? ce e, Nils? Tata, i-am mânecat pe toți. M-am dus cu ei până în mijlocul lacului. Da? E, eh, să mergem atunci, Nils. Da. Să le luăm și pe celelalte. Da. Cu bine, mamă! Cu bine! Hai, hai să nu întârziem de la serbare! Cum te cheamă? Nils! Nils? Ce nume caragios? Pe mine mă cheamă Iepurilă. Vrei să dansezi? Bine! Ah, ah, ah. Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Săriță, prins-o pe Ixi, săriță-i frânge aripa! Săriță, pătâni, pârcolii pârnit, pătește-te, nici nu te băgat o moară! Segăturte-i! Ah, tu aici, acum n-ai să mai înscapi! Fugi, Ixi! Treharule! Ixi a scăpat, dar tu... Ah. mare, Părinte! Pentru că a călcat legea, a turburat sărbătoarea cocorilor, vulpoiul Smir va fi judecat și pedepsit după vechiul nostru. Vorbește, Cocor Trianut. Smir, a legile pădurii, muncește să fie însemnat ca trădător să fie exilat și să-ți părăsească familia, ascunzătorile tot, să fie dat afară. Da, da, da. Ciocănitoare! Ce spune decanul vulpilor? Mare urs alb, orum, poate că nu e atât de vinovat. De ce să fie pedepsit atât de aspru? Cip, cirip, cip, Ciripa e vinovat, mărite urs. Smir e un tâlhar vestit. Noi vrăbile îl cunosc. Mie mi-a mâncat puii când de-abia învățau să zboare. Cip, cirip, cip, cirip și nu e drept. Pedepsește-l, mare ursal, pedepsește-l. Cip, cirip, cip, cirip, cip, Dragă bravie, n-am știut că sunt ai tăi. Altfel zău. Dar pe mine de ce mai ai șelat mult poi, bătrân? A? Ce ți-au făcut ciorile mele? Nu tu ne-ai învățat să pe... Prostia se plătește, dragul meu. Soare! Oh! Dragile mele țiori, dragă frumle drumle, eh, cum eh. pot să crezi că te-am înșelat? Foamea <laughs> mi-o fi răpit mințile ah, ah. și apoi, de pe urma mea, voi n-aveți decât de câștigat. Ah, Ce nerecunoștința asta pentru o cioară? Dar de mie, mie ți-aduce aminte? Tot foamea de îndemnat să faci japul pe care l-ai făcut în Irla Lucică. De acolo mi-aduc aminte de altceva. Aca, Aca, spune și tu de X și de mine. De ce ne-au furat? Spune Aca. Da, de ce ne-au furat? L-am prins de atâtea ori tâlhărind. Să fie pedepsit. Nu e adevărat. Nu e adevărat. El un drar? el a călcat legea, el este dușmanul. Liniște! Ciocănitoare! Mare ursorul, dacă nu eram nis, smir m-ar fi mâncat. Dragă Ixi, cum poți să crezi așa ceva? Eu am vrut să te îmbrățișez ca pe o soră cum se cuvenea la o astfel de sărbare. Dar Nils, Nils a stârnit această poveste mincinoasă, v-a înșelat țipetele lui fără rost. Să spună iepurile care era lângă Nils. Spune iepurile, hai, păi, spune. Eu, eu n-am văzut nimic, nu știu nimic. Vedeți? Iepurile n-a văzut nimic. Da mai mușcat de aripă, mai mușcat! Poate din zăpăceală, dragă, te-ai fi strâns mai mult decât trebuie, se poate, dar dacă țipă în halul ăsta... Tâlharul, nu-l credeți, minte, vă Eu înșel, tu minți! Ciocănitoare! Oprește! Mare ursorum, fraților, știți voi cine este acest Nils? Cum a putut patron de la sărbătoarea noastră? De când oamenii iau parte? Așa, așa, așa e, așa e! Iau,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 A meritat! <laughs> Știți cu ce a meritat? Cu înșelăciune și cu omor. Cu asta a meritat. Uitați-vă, uitați-vă la acest șoricel care tremură de frig. Spune, șoricelule sur, spune, nu-ți fie teamă. Chit, chit, a înșelat cineva. Chit, chit, te am scăpat doar noi ăștia câțiva nici nu e de bine. Înșelători au fost ei șoareci suri. Da! om, și dacă ar fi numai asta, dar știți voi ce a mai făcut acest Nils? Și voi cine e? Știa că pe cine apără! Ciocănitoare! Să spună Nils, nu e el păzitorul de gâște din Venehut? Răspunde Nils. Da, eu sunt. Se spune. Se spune veniți. Nu tu stricai anul trecut cu iburile rândunelelor, nu tu striveai ouăle grabilor, nu luai din cuib cu ișorii de corp și aruncai în baltă, nu tot tu erai cel care prindeai mierlele în cursă și puneai veverițele în colivie, nu tot erai tu șoricei negri până pieții de ei murau în chinuri groaznice. Îl vedeți? Pleacă capul, plânge. Este singurul lui răspuns. Liniște! Mare ursorum, Nils și-a ispășit pedeapsa. A fost transformat în pitic. Nils nu e rău, e rău. Ce e, veveriță Sirl? Spune scotețul în care fusese închisă și mi-a adus puii privegiți înapoi în ascunziși. Rom, rom, și nouă porumbilor ne-a dat boabe de mei când eram flămânzi. Da, da. Pe noi oile ne-a ajutat. Dacă nu era el, ne prăpădeam. Nils nu poate fi pedepsit! Vorbește Vorbește Vorbește Când am fost prins într-o ușcă de sârmă, Nils a pilit firile și mi-a dat libertatea. Chit, chit, chit, și pe noi negri ne-a scăpat de dușman. Și pe mine. E prietenul meu, nu se poate să-l pedepsi. Și pe noi ne-a ajutat. Dacă nu era el, smir-o mânca pe Nils și aș pe exista. Da? Da. Nils și-a răscumpărat da. greșelile. Nu-i ascultați, nu-i ascultați. Ați uitat nelegiuirile de anul trecut. Nu-l vedeți. E prea mic acum ca să vă facă rău, dar dacă ar fi din nou mare... Mare urs Nil Nils a cunoscut viața tuturor viețuitoarelor mici, le cunoaște. Niciodată nu o să mai poată face rău. În Smir n-a făcut niciodată faptă bună. Smir nu poate să aibă niciun apător. Smir! Nu! Smir! Duce! Duce! Duce! Duce! Duce! Duce! Duce! Socrănitoare! Liniște! Eu, marele urs alb orum, în numele tuturor viețuitoarelor pădurii, hotărăsc. Smir va fi alungat și însemnat ca trădător pentru că a călcat legea și obiceiurile pădurii. e nevinovat. te știu cu minte, se și cunoaște, ești doar băiat mare.